خات دەدنژاختون خودتە کواسەون وە دیومە ماقدار ژارگەمادنەکەنون فێرۆختاییس ئابۆن دەگورم بوون و ئۆمێب شمر تەنجر بوزنی وەدەن داگەشدارن فیدۆریس نەڵەن فەکەشنە کدم وڵەخستەکەنون وات وەدا ئاز خات ڕاشتن داکراژشتای منەی خوشدەر دۆختەرنی و شارزنە منە ماسوشن تەگەڵەر خوش سەمەدن دەکیژی زخاشکارون تا بوافشی نیستن زبونن گالر دیگه واو آه حاضر افتا، یه زکس خیمه او ریگه ما کن من ایش جاق ما بردم تاکسی بخوت تا آبون ده گرم بانو اوهو او خود ما کن تنندک تخشنه واتشتای فوکوس نیک ها دونه نرما و یک در نیکویس ستیلو نی خشل ها کس مجد تنگو نه ها خود ما کن مید زواره دستاز جرتب کتای آف تواشنده تزرده من اشم خودنا ستازورش آه مخی آخو سو قمدن بالا ورکو تا سخالت فرد نیت کو خرافته تا ایک گوی ستازورش سه تن خورج لا وارو اسا تا تخنس اما مسار دا تانی ساییو کو آم لاون کو تا آم کرده گلا اما تاش تا یالز در نا گای اتاک زونش کو خیس آواده کوشن ده سر مخص آله تالن که تای سری بارکه نتو کد ساقستو دیوان تا آیتن کن دا قدت فست را تخ بدخ کم دا سر و قیل اسلو با و دا قو دا شار ما ها گمن ایش باوان آدم شایتن کسا ورزن آدم آدم تاختر تاختر حالا مسیز روخ سقای قلوخ آبون شبانو آبون مخمه و مایرم بود Майрам бун. از والاف نکنون ولا ما سستو در رای رایده های ورایده رایده سستو تو ما آگه سوک رای سمراج خور کد خود ماخ ما ما بنتون در نخود رنچن تا شه؟ من ما فارس و نوک خب. ساو تب بسارتون. را کسما من امان اونسای بلوخته است دزرده ما وخسمایی Е, брай калма у мајму ли хозен. Аса он, ама тама хисан, хиш так абар канон. Ки жонак тазе кот на ахар зенен. پیسو پیسو پیسو پیسو پیسو پیسو پیسو پیسو Ride it down. артым расавут, ахамди шактани кума феттат, хаттак бах урш ама шауха хатима зурын жоны. кеута зардюага ходета ама кофта келета ходета ма телета кудан сагот такта бунай байзадай мазик ахуйнак дасметари ешти заран фастак бил фасастей! рагуди канон нико тахтар бухтама мороженое едку тамако салтарбантера يوخات ماشي كوبا خاونوات اما ازبا خيستر توبا غواما واي از دخست اما غنت اوز ابوني نكاختا كنجنا ناچا خستوني Вода! Адатта телевизор эйдерна фензиш тут. Эвол фасиш я репортаж. Сагат ириштоны патсахадон телевуны адан. Фен болтма. Э, тынгунай на ацалкуттун. Райшом тайунам арбасаут. Асагу абону алып бондармам, Сават ва лука фальшивалаты дарью арбаканут. Вот тарардыга никада маса узынан. Алыштыр бон ама баракпон ам узынан. Нога же ама барак баракпаттыдар. Эй, Савтаккон, sprechen Sie дигоронал. Goronau? Вода, sprechen. А я Чебаштян. Тбилиси. Айда мартере убал фастама. Нурдарма Гурджистонян. Ахтарма фаште воёгурда. Костюмджин, тормози. Не понял, брательник. Что это за движение? Алам алейский мафандат никахан. Лескин такамич. Да цух балхоцун зонис марембо амбал. Ескат файттай амади горанта Тбилиси дуерда маканонса. Кацаести горанта Тбилиси. Ахтар ахаштитан. Амма чи фанди куават таргава малешке мани сарфан. Цхем валибол. Ами назарда магириттар бара Саребара. валы болты Ама маурдам нахаваниш. Фандыма. Эй, кавыл-то кавыл, тақтар мұнай жоқ ұ тақтар дүнеке файттай аманнече файттай баладартта нахиштар ой хатыр охиштар Buznik, buznik, жер jir buznik. Raisumlar tomon qaramakasin хам! Oh, na nem a díszekre búznék, és se a dísz. Kaj Ich dem Madame la horsart. Aum, aum, Waldar. O Tengu. Vadavunke gören bunu. Çüş. Çüş. Ahtem taktırmayın bakın şey. Huu, bana ma tavbaran. Akudu makan. Şiş tamatın krinçin. Ամայզն օրդար մամնիշը վդիս, ալը բունդարի մադալոր մվայը, վերնեյ վդիս։ آبرو نگرم بون عمده عرفم کنم مخ مایمولی گزدا توس فلدا غرزم وطر او دومن نیچی کسی سایما خشب ما فکوت داد زونس نخن کاری نخیشت تکوتم حالا ما ایسته واقع دکن پوپسیک Wat is het? Ik heb het niet gezien. Het ah! nou, is niet gezien. Het is gezien. Ik Na het niet gezien. Het probleem is dat. Ik heb het niet gezien. Het is gezien. Het is gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik دیگه بلوچی رو تدن دمخسته بخورتو اتیه اوتنگ چیزی؟ بلا اوت مواده ده گورتتن ایش گنن ده گورتتا شای زندیس با ده مکمه ایش آخو ده مکمه اوت سکین وال من از دخین مخش ده جتم شغده کولدف شواده کولدف ورده باشیم برژون باناز برژونی؟ که تالیجون فنده ودوالدید و بهتخین والمال ساختتر افتوبوسته شوند وده گنا نیش افتوبوستان Falawutma. Ma ta skapił. Siedzę sartaju się chival. Bender niż. Eştir buzlek. Na na. Man fande. Da maftena keşşisti. Reforma gay e melcine. Antadın lextiyagisti. Emedin de çiğiz zevettelerist. De ta da şıxda gubin. Ama sardarmıştır kudu kanış hardı. Efekik kendin efendet. İç mayam kuz. Аппындар уана фанды ардыга айрважын. Ама варай гуран башта фенын. Шарии бар уалда фая улафын. Нана фанды. Куннастей. هم در نفذه شده ای. نقاست کنم. دبل دبل ده بیل تستاتچی نگه ایزم است. دنجر بوش نگون. ما گورم بان من که ای شارش داد. تنگو دیش. اصعه میو کد نفکر و تا دک واجو ما ایست ما با فلوار چیزو نفقل جگ دراه زون شیقت تا گلوارم با کودو و دمو خیرک شی ما هو کیسا بام برستونه کراجی ما تا فوجسته با تالنگیسه مزا شاونما آش واش و شای دیم بول نوه شای خورس خورس رازدان خرزق سفتم خورس انت فين آه شجاب صابر خسابو رباي قسمه شمشرگەنە کەلەم فەلا فنستم او ها کەسما ستاڵە دەرمەمیە شەست فەنەکڵتە ژەنەتە دەراخەم دیستەگنی و فێنجینە هەڕە خەتەخە بوو تەقوستە با کەنەمەر باقوس مەلجیگەندام یەنەمۆند کورشەوە وەدەت بازر تەرازایە هەربای قوشما دەشاژم و شخەشت سەر martam فێ واخشتەردەم

بابا ندقوشن فاسترایست ندقوشت کرباجتا ییگ ندقس در کای تیمچی اما یس کوفرس دیش او شای مو یم خاص دو خاص فزرخ شن دل مخی وا ژورتا کنم با ژتندرام کو کاخی زوت Пургу не гони, понял, нет? Усма, ама чи жура, вима мана ман ha. ха. Ertekese bifştek sarojinen ezmedi. Vadesi, fakışmasam? Kudu, debellettir badın kuttay ha? Vada. Ura. İyu malizin kavı. Kada. Çreba ama. Armaştardı ama aj. Fantanıl duva kurucur kanzıştım. اما رایشیم ما فرشته ما را دخشت شدم نیچی نباید شورگ سکنند بمبارستونه شورگ سکنند و داشت کارگ کنن. کت مافیت دایم کت تاک شرط تفتو بسول بادوی دو تا باور نت افت مال خنجر کن کن نود مزر دست ریس آسه اون اما ما فرشت وازون از از دراشه اون رایزم تا مراجستن قوه پیسیش تن قمر باشه مثلا مسلجه بخنه واسه رو سمیتش کدار خرزخ شد گده آخیشم ما کنو که از اغیل ها جماغی نتاخه نیست اینو از این رتکه اخی کنزنن کن زنن خلاو ما رتکه Ah, Busnik. قلبم تپیز، و قنجندار کجیل قیل قوس مرازای فلیجه رسود ریخیتا های مخی گوی دونه رسود گوی ما پیسو پیسو پیسو شه تاکو خنتیرس شده قودو تا تکر تکر کویازونس ما میسین جا کریس ویت خیم سوار است میزم ما آدم وقتم نکسن فدا فستم کراششتن و زور ما باکستن ما موین تاختن زغی نه زور فیس افتیس واو کد فیس افتیس آشو قطا گیا سر را گیو زاو زور زور وی اوم نه نیچه دایید زاور زور زور ما سر بنتون در ناخس شفه دایید دیدو به شن نه جنا او نه مخقومه مخقومه مخقومه مخقومه فجوره مخخسمه تختر تختر مخ خس نقلو مخ افتیس مخ مگس کادم تا چره با ما ما آدم منای گلن جورن اسمش نمیجسته همه دار دیس کرده ملاش چسته وقت وقتو نیم نگه اومه راست سقس نخود تگه ایسار چسته نخود تگ قامی هم آخ باورومم شال می ده پتی غوردد نسارستا مگر کم در فجغلیس نسال دیس همه نمیسه ایخ مگرک أكتر آخر كفلاوي والتمر باز داختي زون الشيء فتصف النخست ما كفل مراز شوقة شفت جرد ولس خشدي استاختر رشد أمك بوز زاي مرض النفتكة خورس كدوا فندافتا شبر دا فندافت چيزو سفیت سفيت سوز تسوس تركاميس رستک ما في صفا مختا اون يرسيد ما شال خاويكم وديو شالدر قوشی کم راست ده لکتر تا بركات بن فکنم. Altına qudişavun. Men megezke bayra cikencistem. از تاین شزون شزولن گورت مدر کنی کرا خیزن لب بوتا دل واسون تشورا خمجه خیخشن کهیچه اما جاد انتیا که بانگ نخیر خفز من میاگ نراشد استم توریست خونه استم خود تاگل لود استم شفش اسپوید آی قصوت بر تراش شو یه ما جرتول جرتول اما من مدافت از اختا یو مدافع برم چره با من از اون اختا سخن ده سر اما من اوی تافتا نه نه سی پاجار دار و دافتا ام کن کن بشو بشو دلمه و یو روز تا ویلی از که دورس خجارل سنبلای و دمیتروف استیه بازاریز بام برشتونه بوجنک میفشمه Ey, sarxilmashu turist. U, na bombarstoy. Marozis. Ogub pekanu. A, ładłam feltą falaudzna. Ach, alanya ta femmelis. Qigmenu. Shizoxta. Ti dubedam. Ili manay zoxta. Dubin. Arxat chastam. архат архатсадан диду бема сагайдар сайтантын жүру фандаград ту диулдар басты сафтыр шидис армас паника магануд алхамайдар ҷинишис айши seguina, jo. Aha sen, aha. Ay, da usul. Mamadır, hayla istedinken. Wow, wow. دخل ما فخشي وقتل إليا نيكاتا بالله بايرجي كوتون في تساق أفتوبوس ما هير قوامان قلما كشون ينما السارتنا أي خشنل السارتا يا السارتا السارتا أوه أسد شيء أوه أوه و شما خام کەسی فێژر دشتوت گایتمە دە سەر ما مەگورێک شما ایم نگه کت کوت نەگەی کەت گتسڵ ندن نما کدیش تخشن مادام من تخسوت گتسل دەم نەدان في قصتي زعور الماء تخسوت استاذل تخسكا كوتون من عند المزار درستيس من كوش زرد شو ما فشتبر باش دختي ما كل بكان بمبستي بامبرستاییه و پوتا راستک شاوه شو سا راستای؟ سا خطا چل کودتای ماکو ماکو ماکو با کنا افتا ایو خط ما بیتیو تا کادر ماخان از دوخت ما غنگ خبر غنگ ما دەخیر شێتەکە بەرگە تەخسممە برد ئادەم نه نه زور تجخل زاور دەژخل هەڵ گتچ فەخەش چی چی باردە نەرمانی چیرەتدا وال آولف سابر دیدی بۆ دیشی ئەڵشی دەر دو نەوها استم ها اما سه نخود نەخت تەگرافزۆر جستم تفده min balkutlar آل که ایمن təvdi. Gələn ismə al qəymədər سه؟ tərşidayı. کلش zoruşsu. Haftan kalışamadan quşun. نخی بار ما باش اخی واو هفته تنای گنن بوته هر ما خل خجر ماشه سماخ توقع تکت سارازود خورس کرجی بامورم نه نه نه ما ترسید نه نه صابرود ازدن گتل گده ازدن بال Chama aí, Tercinci Odun. oh, مخیش در خزونو از هی لپوتا است. آرزنس شایتنگو آرزن و آرزن Mach es mal, wenn keine Siste. Oh, noch geht er. Wow. Wow, Messer. Wow. Şu. Şu. Kemden. Kem. Şu. Bana get duyma. نهی نه نه وی گنن نهی کد با آنده دسته نیشه لکنه مزرده مزرده بس نه مبونو لفن با خس من کنود قول تمن القفتای آن کدیو نگدم پیسو پیسو هم ده زار ده ده ما متاشتا اوی زار هم ده کد ده هم سخابر دمیش هزار است قد تک زور پیسو زور سما است ده درام ده من مادم ده کلاش کوشن مش خبروشه اود گس بانگه وی گل نه نه واجر دایون وفالوت رنچن رنچن کتا داوم ایتک خورزدن ایستفت جاک خطف نکن ناخم را رنچه نیشه زونست نرما اما کم دن وی او نه زانست اودگا بانگه. بانگت اودگا سینه بانگت دوی وی گنه نه من نیود گاه نگیانه نی نکوری ما کن کتون اگ ما فست بستن اینر ما خود کن جنان آر دیگه نی کلوی ور جنان ما بوارم سلطا بتانه بیراو جسته دشکدر مو ماسا ول کنه دادار خواچی من ما خوشود ای ول در یو خطم بای قستامه مشه دا خسوال شده ساو سشتنن دا خوش سینی کالدیس نشسته نه خوشه سدرده نیم بارم اشتها کسای کدم پیسو وقتی گن تا خنجیلک کنس ده دسر سر را کتای آدمه دمن فخاش التماك أوخل كاشك وخيوما خورطة تاش عجم السوا صار دا نيسة فيتو عدل فلاوت ما بخشون خونا قمار وشتونا في كت كم داروي در راست خجار بازم فلا من اسماختو تاجخ سخ كتاختر دخو تا گنه باشا فنده پیسو با سابرون نو آجرین چنه یا مگرون بوز نگا چرو جده پیسو ما خود نود گا سای نکای بانو گرد برنچن سخ کده در لپوته یا زردنی که من خد چکنه مانن کنه برنچن دمه خود در کنه چی فین فین ستی ما بوانه نی با کسون بای مولی بر بای سای کسون زونیس نا Min bo zonă, wizen cinu. چکنن سخومه سه رایگرند بستم ابخازیا ابخازی ورده منه نقوی نیکو ما خود تبیلی لي سستالة يقول در ما دن وارستوي ما دادو در دنیا بما آلستا بيسو دا وارشتو چی نداشت تا سگای سده و دون بامبر شتای صبر رو تند رو هم کراخی ود و دو وایک آخی در سن بل وی از نزد تون شگای شده ده ار نه اوتی او ران سبل لتا نیست دخل نه فلا دا او ساو صبر صبر صبر صبر چی شیست چی در پارول تنه زونون ده خیب او فخوطا کوسکا با چیزا غس خارس راقو دی کمو بانتایا رامین وادای نزده خیطا تاچی تگه نفسته Hurrykanem! Aceruch! Ręcien! Zauer! Piso! Zauer! Piso! Zauer! Neje! Felaumam! Zauer! Rozdach! Zauer! Ręcien! 我。 Peter Serus. İşte kohari. Omni çiz. Ardı o marala su tiştirtam. Hey hey hey. Epenceni çiz. Ręczyn! Pisu! Ty dajesz! Ezden! Ertakke! Falau falau! Zilgamokan! Ręczyn! Pisu!

აცერუხ წუმის უმის აცერუხ ე შაგაიდარ ვიუ შოქამდა აცერუხს აცერუხს აი ჰუ აბალა პუტენის წერფუთორდიგი აცერუხს ისა Ooh! ახიშრდამ აჰა გალიურდამ გალიურდამ თახტარ უჰუ უჰუ არ ხაწაშდამ ბაცანი მერ თაკავამ კაფეკნეი ანდარ ხატუნ სრაცნა დავანდარ აფთა ზავერ ზავერ ピソー Zauer, isso, Zauer, isso, Zauer, isso, Zauer. Oy yoklamanı. Avazma, avazma. Nertakkadan Nertakkadan hazır, bambarın kazına. Ayşta fiz, bambuş mutlanut. Bambarışma. نقدر نلتن ما ما يسكو ما وجستم نقنا يمنا نزاي ودا أمستم كما بمباريكم كمستم ها Զոպորկը Զոպորկը Հո աշուրս քույշոդար շագայնավ падбаластадарны вгундусты тынгылзыны машидар қазник зупоркманы хоутом мана дуртадар шагай несты шма шагаю зупорк ҳомайзар дар машиқомава каман кӯт жағам ажзы махи хорш хатын ажзы бажраин бажраинзы вау оморҷинанда бахурхтаканҷина растароштака стедабониганҷина маталгаскохчина фестуд رای قسمم ماخ صبر گر رفزر جس نماش کتر کت تر سرم بنت تون خیشوات اما ریگیستراتی را شایم آفته ایت تک خورس کد ما کنان اینر ما شرط فشیس هم مخیشن کس دست کم سر جنن اما آل که کخ قلمه که مشار در وید جنن آدم موسور تد زیلیه اما آل رو من دا خوز دا خوز زاورد دمن فی قطای ما شرط خیمه پیسو اصدر افتاو خلش اما من فنده دیش سوا فنده ده خاطر ده را کورون هیما خورش اج نو فورت مل کود زاور ده هی گتسلو از دندر که داریس ما مل فورت ده کن قسود های از داره قوشن موزیکا کمیز او مادم ده خیلی مخلوق بطخیسته سلتش پرخسته بیره خجرته ده تاسه چیش اخت و پشه زاپر کن انقل دن اندر کدم در بخوتم سرطه در جکونه ایز بنتون در ويبات بلا استطلسا شمان قانج مرن تاما جردما تنكسوا ما فاش تلبوتا آدم تام Ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. آجستم مدن قام آش آدم زردم نخی فشان کنم و دندک تن زقر کلوت اما مفست را شو کیش میش رنچن همه خود درده بودنم بگو بند دمستیش که تصول دخیب دیسند در قام از ودش. ودشه شد تنگ شین کننج شو بسم شو خواب باریس شقت کفتی تکنینچ او کس موزن سدر بون بونسمیش I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian, Bonnie Casement. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you move it nice and sweet and sassy. Szemesodem a hotostodu. Ochamem zarło warty siaręć mamą gocko dysty. Все за клевое местечко! тисяк Original cute body make a man mad up. you cute and you don't need no makeup. Original cute body make a man mad up. Eyeliner, funny face. Погана мазыка шахкова. Ой. И суток амиз. کد ما ایستی خود کنن ود نفس تشدیست نه یا جوانن فالا با تختیش تخت در تخت در وقی مافس نایو مادیس مادیس زیاد جلو فوه ما اوت خسته قناته بوز نگلپو تکای من فین استود کاستستود اخصیز گومنو دیست سلام ما جستم تبیلی سای اما نقو وخیسته که ندام شال در سخات ادل تاولوان اما نفرس که در نیچی با گوتا آم شبل لود زرگه اشگون و قدتک در نیش بازونم فلی خاتم تنگوکی نپرگاد کنم و درمان نیزه غود و خیش وادلون شخص اسم برم ساغل تیب Oga sudmoce dissek na cały... Te tosty stycze. Savay Asruh, savay, savay. Atadın, haşi hol. Ay, Maja szła, savay, savay. Atadın, haşi hol. Sana çisto adon, çisto adon, çisto adon. Adon üstü bejensta. Kat takta, tak. harcısına, bombarsam. Omlanır gef düstü, nasıl koymaktının sahi çanokan düstü, masema çar düstü. صول خط بالزغون سيستو لما على بارك اما يقتلني سيت خيمة شش شش بومبر سيستم صخكا توتي ولدا از دربي ما بومبر ستوب شش شي جرس الفكانوهم وي ما خدا كودا شاوي او تسوروخز شاوي شاوي ارلاو تنجريس ارلاو امورتو يا شمودا شايف زارو ديس براتيبني ار صبرو امورتو ما ينوليس سيجاي درودون بيجين ستاكوستي سيزف تستان اه صول خط تنزغتم مكاختم المقتك زغتم تنفيد النزغتم استتخطت نزور مقاواتيون خاص أرلاوت ما يوتسلر أرقد کتون كتن بانتست أز أقد کتون أنا أرمستن كنت أسفل ورم هدن لك مرتستي أبينا Salutik! Arimo من باش از kussen ده sober laues. بامبرستای پریویت شکوتای اوه خطر اوه صابر ماكو صابر Здан в зараніші заражена маку. Здан большой кися. О, Пісю, бач та фехал-то. Афізмо. Аж один джерев заргаде да фетерсен кутта. Магурек. Ще гхоу. Аж в зар большой кися не. Hola morała i mama jaka bezna. کم w nogi, styda kuchta kam nışça. که malas. که. منم مزر بنتون در نیچه خوزه سو دلوی قنجن سر کمانیس یقل از گر بش جنو قد در الماکن مادم رد سوت منیول در واس آت سوام اما بازونگم نواش چتیمه Ja Berzon Tynat, Giesgonga Respublika was dan patzach, Fidart hier toch dik kagan. Стильный парень. دیساد شما چیستا شدم قلدن چی سوی نکتر اگاس وخی خطوت کد وخی خزر راستفتا شک در چه سای نکتا خب، چه سای نکتا زردی اگه ایوان بوز نگزغن نیز که اینکی آسر تات وید خی که لکت نیز نکت سرن ننوازنس این نخون خونگیر باد سونس نبرک بونتن افتی خالنس استین خرگه در کنس مخر مستر فندی بازونن آمادم آدم کمسته وای چای دنجر جخت خودی نگدم نکسه نیا انیم دن کسنس زخوت مامنه سمخ چیست دوت از دم پیسو. زنج استو که آدم تا ستا سروخ زورم ارین متوجه تو گه تو که چرکت داد. هم؟ تبیلی اما... نواشته! سرمبون تا دیراو! نواشته! نواشته! نواشته! آشه ترپناتون اما بلجور ام نو. ما بازونن آدم کم است. گو آدم تنم کت نیست ما من. واو واو واو... تیست زوگ. آدم جیست. ویتنگ خورزو. Tengu, chemist. Olaste. Kadu, wazardamet hens, armasturin nezonens. <gasps> Dissok. Ama mudga sadam nej. Nej, armastar merta. بدايت فلا زوجك مالغ دست سسرت في سفتو ياردكي ودت زوجك وما اها قلت المفلاو قيل قص نيا بومبرستون کجا قوما؟ اما ستیوت مختو شفاوام ما ترسوت کن نو سورم وای می! وای می! وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای فرمزم مگنود وای وای وای وای وای وای وای وای وای از در زواج قماش هم جنن زون ای فندک تا دامت زر از در خونه با فلان کنند با خوز بن کنود آمه ایست با فلان بس هم در از آی سوتای نیشو از نیشو اینن آی آی آی با خوز بن کنود ها هر این کاز دن ترتنا تنراست نبان برستوی ای گلن نه آخم رسوگ دورد نو وقت کوی اما ایس کدم آلغ دای کوی من نگست کم اخشا کسی اما خستم ارز دخچستم اما من مافت کسی شما آخون مرز دخن چه بشه ود شیخوار کنجنان من مگس که لشکن نیکو مشارد مرکود داشت بستم اما قومن گد عمر شود من فنده شالم مما مماغز مخیمیز و من شمور تبازادیز و دومه واقصاده من نواجو شمایر من روخس نما کفه صفاشو بسته اوه خور شرش دایرن چن او برنینا تن قدیش نه های او برنیا نه Аю инген. Ренчені мәрттен болвастайды. Афта хорзу? Нөгейта. Мәртті башты нештам. Насар тенір кубайдыпта. Чи жонының тенкатылдиш? Нәй. Нәй. Нәй. Нәй. Нәй. Нәй. Нәй. Мохам бентондар دفره تا دا گرم بونه او مدل قد تا دم کیف از این دیوی کتر تاجخ شنو خالی خشنل خود سیر ایش من نفنده دیش زورن اما من شما اختال فیش فیشتود زخنه نی زخنه نی اما من در اشتیک نو نه ایو اکشوت ما دیش شاجی بنات ارز والدف انا گدرتی انا تای بانچای بانچای فاگو آشر دیگه جنیز دفارس آشر دیگه تا ماخ زر و جاروس دبونو گپه در کنای های تاو خوزدر خواهی. اما او ماخ فستم مازدخن کی فنده اما یه سر زند که من نیست رای تماکه نه نه نه فست ما فست ما اما خورش شما خی خایل اشتام خی كوكا ونوت مش شارز شتوت گر ویتم ما آدم تون نیچی هم کسی خوزدر خواهی ما خو آمن نالش داریس اما تخت مازدخ چستم ماخایسش خود خود درو هو دخایف زرو گلدان رایونن خود در خود دیز دخای خوزای اینور تاشو میکنم رنچن از زونن شقا و رازن نرن کن من باکز شمکت نیست؟ باکز سوتمم انما خیبون پندر نیشو آم لون انا قنسخات دليو اما مفند بازونن بيرم لوجنن آتروخس Termasida dafida bo'nay. Bowan dutmil. <gasps> Dar nachifandidir, tenjenis kashayfandidir, shifandidir muavatdir. Zonin ayrasta girshawjenis, am ya suchistan, sari borjinadi art. Ama tervajistam ashifit finay. Kadu, ravadismin, zinji xabar kadu. Iddak xurs, salxar. Alshidar qulsin. Shamanna izganan zora izin kroysin. Umayiz qattoq zing, maqtostam intelligentda bomberstoy. در م رنچن نخاف دون ایمه بون نالو نالو نالو نالو ما بون به در نالو زنگ آرت آرت آرت آرت آرت واو واو واو آرت نه نه نه رنچ نای سخی پیس را راگب کن راگب کن پیس ما ترس زر جاخ نه نای شست کومه دوش گدید ده خرگ هی رنچن فی خطای من مکوز من ایستد سر زور فرس مکاشوی کم Ýülderer sabyrut, emma binetler saksut. Kurag weden sabyrut. Smachta kara diyoxiten. Dövürdem, ditardem. Şşş! Vaxi bondatdem rilqivur. Vadofta. Ya berzon tinod, sari bara maxiz xonga emma ofta dorttar, va xutta gayzunud. Niqar kanud. Qama maya yuxat baxax kanun, ama bin mistana yulder kaystiqsin kuttoy. Tizartistut. Qusindam? Rasuq distin. Mənə tin dəfəsi dəstəməzlər demə. Nuci moraz dər dəstə dəstəməzlər demə. Çalınmasın desin bəstən. Vəd mədər. Nə nə, kuray gurtdan və də yaz mədər. Tacıq sıxkə. Hafta. كاد ما يستقد كانن اما كاد مزار دلي استلاوه وانا تصرت سلام بنتقي دارتوي اما نفترتوي انا نفسي سبيرختا بيرختا بيرختا بيرختا بيرختا من نسى تشينك تتسمع تقارن خوب الصبر ما سكن ايش كردان يقوس تيولدر الصبرد أتشتك كبير اختام نيست وانا هفته مسار نقط فزندیس نخيم اربع خونز استم بيجن استم ترخصن فلکات كان استم اما نیم بات تسويد استم خزر تسرات استم نيم مسار تسرن كان استم اما دبير اختا نات نوت سود استم نخيتن انا متای اما زردر وخسي نتصردر بيت استم سقين مال فراغ ويزر قدكم ما خد تجينا جاي أزر قد خدتون ويزر التن ما خد تجينا جاي خيزون تشندن فلوتو فلوت تدرزنا بومبستون قوم وقد كانم سمي افتاتين فتاستست بيرخت قنجن جديا چیزونه چیزونه دماغ قوم تسکه کنم چیزونه دماغ قومم ریزه جریزم چیزونه قنجن کده بیره تسک درو بیرختای از ایداغ دای در نریزن زور نبردم بن تان در نیچی رابطه راست دروی تخی دن خسته گه خطه خفتر تسوزسته إسكا إستا زغن فاند أسق التاجي تخي ناي تخشن خورس ودا ما تخشن بل تكراي قلوي ودا افتسار أما تزنا تكد راي پیسو، ما مشتکن و ماخما دواندار ستا کود تام بنات نقاوه بوزنک را کوشما پیسو آسی گورت مفجر سشتای کنه کشای و چی جوانه دو جردمه در فسوا زاور هف زردم تنگ خور منو اما ما خجر در مسی و ترکو با افل واریش آقو دکن خورش ما خان تا مارمشتر کنش ما نقق داروت چی دا؟ با فلوار امی بازونی و خود دی دادا؟ سمایون فکشون؟ دوار من که با کنیس ندم بارن نخیف زر دارد آرا قد با قد تکود دن خسته لمه من تا افشی می را شری بار وارجکت جاور خزار ما شرف زاور خشار کیسا میدم دم انم را خیج نواجدان Hmm, خورزانو ام بالک کک آنش ما افچر میکه های شخچن دونو نقرگه ما کن رشتگ مو سالم ما شغدک دون وازم ای ایشتی تا آخرم سوون آورو مواجی خری نگ دمیستی ایسه وادا خور ما گی سرن پشراتا وخشتو پشراتا وخشتو Ayşe mazahar. خرزاد است مخت در می مود اخشش گون منو سما ما آخر لیمون مازه کودایید و تنگو دایید خرزو اچنو خز در نیشفتم او نرما فینزنه اردم مار باکش یویدن هی شما ارغاو دن شما بیره بیره خطخ چه تسته ایشتا اولا خود کنود شتا و فتخه وی من قوی یو دنجر جیجای خای جوانش پیسو کترش بونوا افتادن سفنده ایدر شارزن زیزا ارتن خارن نیست <gasps> نفسمد و نیافانو چون موشم از خودم خرزخ سفتم مش التد دوين افت دوين اصت دوين فرست Er ten saute ama doen forrest oorsita. Kodro odjofte ama de da sau oorschachetima. Val helma matken. تتاي بالسست وين سان كان أما وزدا أما وارزا قوي قد قام زرزر كان يا يوندي Casmajem, co konđenu, arsela pinahozan. Pa casmajem. Nəmə örnəyiz toxəmən ya, süstü tağırtda. Mən nə gəskən ya, farsə qoma ratıddaydı. Yevran məmin istidə qodida. Taxtsama bəllitdən sərəm bunte, veymələr tsəvzəniz. Maxta örməsdər banqalma kəsin. Salınma fidar fınay bavay vadma. ماشي تاختان فشيفت راي قالو يا بيسو ولا ما سيستوت يا بيسو راي قالو اما عفون ولا ما استنان سيستو لما دبي تاختان دبو خطيرس شو شو دي صار صابر صابر ارسابروت ما تسوي تخسوت تنجر خرجتها صالما فناي ما ورمامخ آردەمر بەڵاستم نەخیمە تا زۆر بادەممە چه چ ساینەکتم کدم، کدم؟ کەدەم کدام نه نه، چه سانگم ما Zaur. сыны водиш, раш твой хужану. Эмим балта, айны внавна, ай шагаю. Басат тутыл, авзар хускайнау. Шагайдар точно да хузан. Рмас тайны внау, фала шагаю. Куа теж гокани камасы доны былыл. Самай нараужи ташықда колда фаяйзагой. Сыжақ зышту. Най хала, мана не сыжемме бу. Дафем білтта. маканыш. Шайхур, Заур, Мабун, Мабун, Мабун Налу, Драмбеттай. Сайма, Писо, не ломай кайф. на хуртун, маги мага бинер хаута. Тхмамбентон дарналис. Ам проблема хардыл нау. Ам сард гыцыл андар хужону. Ама зелизиндар андар хужон кавы. Тахтар мада хиулыш хадз. Ама, чиу тыхжиндар? Заур, хала мана уашма. Адам там. Хорс. Дада тахжиндар. Андар мачи. Чиу тыхжиндар. На. Чиу. Да-да. Чиу. Да-да. Чиу. Да-да. Чиу. Да-да. Чиу. Да-да. Чиу. Да-да. Чиу. Да-да. Чиу. Да-да. Чиу. Да-да. Чиу. Эс. Сюрприз! Лишь, лишь. ليش؟ از درامبلتون از شرطان واو از دن کروتویتیب کد بوتر برود از ولما درستخشنان اما فیشچنان ستاله نخیشن راتم سری برش اینا هرده بارن Hey, vardı sme? Dike brotte. Oti muti puti, oti muti puti. Zavr, zavr. Te rašrtaj, brotok. Am šejtingu, am... Pa kajfu. Raz na darinčin. Taka, taka, taka, taka, ta. Taka, taka, taka, taka, taka, ta. Taka, taka, taka, taka, taka, ta. Може она туда. Мадензер тонзелим. Писой тасты дзанаты. Амастымахан нем балта. Янар бирахта бахстарналар буан тыстырбаца. ما زغن مبلی ما با لیت سخ خستیس تنگ انسان تایز تختر ما زفو وار شای خورزو نگای تادانس پچخ پچخ او شما خیلی کنم اجونود خوش Кенен, Машенькан, стаженыш уй. Найхова, хирмна дороджи, шехурс. Жанаргам болта, и улдарвахоном, Тбилиси шталы Домбай писой представлянима. Пацан Домбай писой. Маэстро! Забах кашут, мана иш пацах. Кет пацаху, خنیسی حد زخ خود من انت زغنیس اما منو تنگر از سوفت اما اسم نما سارل منو تی خدو راست نتنزلی تنگ پیسو О, ахам дищактада, аждаран қалнауыттан бепшімар. Иухатма! Иухатманын иравдиш! After here! Anton ah! Бақ атыркін, фаламындадан дактамашызын шақтай. Oh là non نانا فلا هو وي بيسو ايش باقي شع شع ما شزلمون فخاسديش ناي فخاشتان أبي ما شزلمون فخاسديش تخي سخو جوني دارش هي إز سببا كوتا يفتا وي تخي أما دومان دايا سيخور لا بومبرستون هذا لما خشتا شو تستخستا زليم أم بالتست أما كراتي ما خنجلك كننس يستم في الخنس كوتا أما تديس سكيتسيس ها ها Kaç bildi der? De çaç da ero kasir tuhbik. Da kut tak tiyul da fi hal düstü. Ganiyat konuş mevşumur. Kuzak gamwa dem bol kay khonus. Ve usugda gubun. Amar master qudi kani kam tsokhara uwel. Ama kharga tofa kani dija. O ma daw. Kudi anini khaste. Bas astay mazilim khandi. Sattinil. Ma fan ta fi hal düstü. Ma tsart fati su yadil. Fastama tabil ma fatsawam. Bir axtar bazdıq da amma Ama qıt stak Haftana baxsin zisdi. Uytiq qaymasin mahniyat bat. Yuldarstam tijza. في Kada يا بنتي يا أخي benotis ما hihuzettima, يا أخي hihuzettet تفت بيرخت ودا تك دامون انس اتسك نبستي راس دروما جسكا مخ اقد كتم اما سفن كتم دو فسورن اي فلاوتما اماج دوان زيزادن اوه افته هي إيه. كونزر تونما سجاختي جيجا انتو دان الركن نرايد التا لسرفتم زاور ليشقا توجد زور نبار من زاور شرشدي اسمه سارل ayshi sori stun rostisti asqat tog'dan али tarali гей. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue clouds of white, the bright blessed day, dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow, so pretty in the sky also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, How do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful برشتون چی اینجا فشینه اکتاک هل را خوش جنجدن ما شش شش شش شش شاروزم از این زونشم ما خواهیم رمسم کدوم با خود کنه و از اینجا تما ما خواهیم تخچین استم نه نفشچین استم نه شرق استم تخچین استم اما ما خواهیم نشرت نیروت استم شاور در رنچن تاو اوه اوه مای راست استم اوه اوه چه روخست رنچن وی از نویتن ب پراخوت؟ پراخود؟ نفشترش دختیش تاختر یه مالیزم منه ایش آردم راشو ما خامستم ایر باشتشتم رنچن وله ماما مسه پردوای تکر تکر تاختر تاختر ای دوهی آردم آردم مواچی مواچی مواچی ما کن رنچن آمشتم آمشتم مردم مردم مردم روشه. او کسوت ما امروز تا روز تا شد دم روشوه روای روای شایتن بود هر کنوت اش پیسویر با کنوت او او او قتل مارلاو ایو نگید نور دم شون نای بمبرستای سی ماس روخش کوی فیقوش اما فیر وستشتم وزی خورم اکترای رو خوزن. او میساده منه نو دنبا خوز کنجس رنچن راستم آدم آل خاطر راش در زونج اری ما نوجی ما سما Ewota, ami biere hozderej. Samo hostut. Nejem boron, a modem toż fiste. Rase gerach kuttan. Чи? Бадируагасы, не? Сарагасын дадам. Лоткашын раварттан амасы хоттан ака канумса. Эй, азва кузонун. Ама вагат тактики спа чифацей. Ама нарем бомбалба. Завыр, ამის შეშე შეფაშის ამ კოდის ვიდა ო პისოეფას დოლღდის უე მომელჯინის Пошеват, на Рэмбо амбалфит пилижи бахалтей. Кот касуно темайнин костфажентей. На кинуга филвасай, авсат багалзун Даргой, не хасай, Ико, а чигут так хабартасагай. Кайзонуй, вода бал Айтамсу, Piso. Attama rahiş. Nafaş tersi düştü. Asa uzuştam hazar. زاور فا گوسی نفش در صدشته فشتا من بونو آج دخن اما آلس در روزنیش راج در کدو دیش مامم شو واخس کورنده با خرجننده بیسو کود ما با خرجا دیده میم فیروخته ایش ده اما آج نما دخرن ئەیسۆ هەش ئەنە دەوەی ناسەوزنن پیسۆ ئەش ئەرمەشت تەنژارەك ئاخەم ڕەشوخ ژارە گو ئەمای دەدەر ژۆنش Fez trai chomai lagau, arxa ponei dahi, amai os cuf russau, faz arxandan mahi. Ah, já recei. Cuia Junes. Armas tu ana racha. Lachsta den canan. Ah, já armema. Baixa tu, e una gayan son não jaran. Pisou? تمام راكش آره، با با با خوش من كن خوش من كنود خوش من كنود باخش من كنود با باخش من كنود ما Bozuttuyu. Alıq düştüm. Seni kaz iştem. Nefes deliş. Lavafen Forinatsatte. Kusa. Шевса, жескам, шевса. Агар бирансо. Ахцаван минат, тейва хатсак восын, ансувар. Ахцаван Adol Maharinagast. Man. Пиццу, харга. Пиццу, ням-ням. Ha ha ha. بوزنک من وقتای قوش با ما جرد فاسایش کدیش سما کنش شفت تا سکان فر و جستم لپوتا فکر سوتمم جورندنای مای فترس من من است مخری نگسته آدم من است Jah. Ah, jitarsan ting, simoqtar jitarsu. Tarsutma, mashtidan, Nema Aiuma uma territória! Waduridarom vas krutnikualwa. Bu? Uhul! Duramble time! Pika, Duramble time! Uhul! Mokrabble time! هيا هی هيك ربلت متأخر ما است سخست ما بليت سخست إذا سيجا سيدر خزدر دوتشنا هلا ما كفنيرا إذا زنشم باتخ إذا اما تساينك دن إذا وخيستر نماين نماين نماين مختا شاخرم دستش چه ترزونده کنه شمنافته اختر شتده خبر در اوخیستر ده یو سسته سخ کنه هو هو هو نیکا はいДалюк пайгун канай. Пайне галстон. Авелай. Тахтар авела. Я адайым кут паладарай. Ама? Шайкаду. Хорсуна. Ночи маманис мен ахам вариант. Аю чижой отчиндар. Ха-ха, отчину. Касалгов отсюда идти киши зардам. Манфанды ракувын. Ива юхаттыты шызы шынчы хужанвайы. Бауан дутмыл. Ажай жонын. Фаланыны я бомбан барын котта. Фытсак бына тыйын иш жарда штайтая губын. Тасарам бонын. Тасарам бонын. Вада цыжақ тут. Адымам хазарма. Ҳамак баллетта шарам бунты. Вад фастамаз дахыз. manan kan дар ума uma bon saran ar mash mahi makudon inna tama bunton dar nyen davins forzvada эй нико раппор махаринок хажарма ого палмацалын амыстут вот мама фанде юцы дар захын махар канут сах канут познак бирак такоттон масары судонай коттон бузнак канянр хастай сабр динат أنا مراس ترويت خيفند بالوار كان دوان من أخم رسوخ زنار غلبا ويش تجور اسم بونا دوي أخم زنار غلبا الرئيس خلا أي سي من أنزنو جبيرة تنجر داريس ككوريما كسمايا يخي كتيلة تختر جيمي تختر چالم خجر مشم ود مزی مگدر شای جنیس اما خود کتون کدم تاخت کنم ایس کدم با که بازی کن فند آگو زوجی خوما من تا فنده آب خواست من من تا فنده ایزرایل من جبخت دختور تجیز ازام در بازین شرم من آها خیستر موزی چی نیزاغن بنزین زیپون در کنه بالبای زاده نه Ходан амателан битеута. Ходит амателета. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. All girls all over the world. Original King Julian, funny case man. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you gonna move it nice and sweet and sassy, alright? Woman, you are cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you are cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, trick, fantastic. Rich body ocean at a big tight and woman, nice, sweet, energetic. Rich body ocean at a big tight and woman, nice, trick, fantastic. Tip of the ocean a bit tight and the coming and nice. Trick, fantastic.